їдьмо туди. Я вам потім усе докладно. Філмарш уже давно був там, і матрос прислухався до розмови. Жак Антуан та юний бельгієць Раймон, які шукали дорогу через тріщину, повернулися ні з чим. Власне, тріщина і там розійшлася двома рукавами, які поступово звернули в бік на південь. Філмарш, певно, їм дорікав, бо француз палко виправдовувався. Мосьє доктор, ви не маєте права звинувачувати нас у недбалості. Ми з Раймоном пішли понад цією клятою тріщиною рівно стільки хвилин, щоб мати змогу повернутися до заходу сонця. Що накоїли ці юнаки, Філе? спитала Кет. Але з Філа марша, здавалось, було досить і того що француз виправдовується. Окей, сказав професор. Думаю, ці джентльмени зробили все, на що були спроможні. Чорнобородий Раймон, хоч був сильний холод, скинув капюшон, і з мокрого чуба його йшла пара. Іншим разом це викликало б загальний сміх. Але ситуація була далеко невесела. Зловісна тріщина розірвала групу. Візел і досі лишався по той бік прірви. Візел, у критому кузові якого було все, і намети, і харчі, і рація, і примуси та газ. Звичайно, за допомогою линви вони могли б якось перекинути на цей бік частину речей, потрібних для ночівлі але це зайняло б не годину і не півтори. Та й ризик не виключався. Що ж іншого виходу немає, сказав філмарш. Давайте перекидати речі. Незабаром смеркне, і температура ще дужче впаде. Антарктида є Антарктида. Він раптом обернувся і здивовано замовк. Оранжева машина газонула, і у слід їй знялася хмарка пари та снігового піску, куди вони майнули, скинулася кет. Філмарш іще зо п'ять хвилин сподівався, що сердитий англієць виконає якусь чергову забаганку і повернеться назад. Але хвилини спливали, візол зовсім розтанув у рожевій призахідній млі що слалася понад материковим куполом. І тільки присутність жінки змусила філа не дати гнівові вилитися в лихі слова. Та в грудях у нього клекотало, і він од гніву почервонів. Усе рано чи пізно кінчається, як казали мудреці. За два дні ми будемо на борту Криголама. Прокидався вечірній стік, вітер щодме ночами з материкового купола. Товктися на місці ставало холодно і втрачало сенс. Булат матрос бачив єдиний вихід рухатися далі понад урвищем у той бік, де зник візел, хоч ноги від утоми вже гули. Він спробував навіяти свою думку начальникові і кілька разів уперто повторював. Тільки вперед, тільки вперед. Аж поки філмарш подивився на рябі унти Кетрін і сказав: Наскільки я вивчив характер бруса, вони подалися самовільно розшукувати переїзд, і чекати доведеться надто довго. Кет, ви не заперечуватимете, якщо ми вам запропонуємо цей дідівський спосіб їзди. Він кивнув на нарти бо потомилися навіть чоловіки, а вас ми мусимо оберігати. Фет розчулено глянула на нього і мовчки пішла до нарт, але не сіла. Дякую, сер. У неї мимоволі вийшло пишніше, ніж належало в цю мить. Філмарш махнув турові балону. Норвежець став на вже прокладену лижню. Жак Антуан узявся за край линви тоді кинув і поспішив стати другим у ланцюжку. Міс Антарктидо.